anasema wa hujrat falan yanfa' al-hujran fa inna li zawjiha an yadribaha anayoruhusa mumewe kumchapa lakin yadribuha darba mu'addibin mun'imin lakin atamchapa darba mu'addibin kichapo cha mwenye kuadabisha kutia adabu mun'imin mwenye kuonesha neema zake, kwamba wewe, mimi una mambo mengi, una unafaidika. Yani munim muadib kwa kuna mazuri mengi mimi inayofanya kwako wewe, alafu kadha kadha kadha. mumin anadhihirisha neema zake zilizopo juu yake mimi sio kunifanya hivi, mimi sio kwa kunipelekea mpango wa kuchapa kuchapa. Sikuchapa kwa sababu ina hamaki na wewe na ghadhabu, la sifurahishwi na hili ambalo kwamba unalifanya. Maanake kichapo cha mume kumchapa mke wake ni kuonesha kwa kwamba yeye ha, hayuko radhi na ayafanyayo. Basi ni ujumbe, mfikishie ujumbe. Ndio maana baadhi yao wanasema mtu anapigwa na mswaki, mwanamke anapigwa na mswaki, mswaki wa mti. Baadhi salaf wanasema hapo wengine wakasema anapigwa na ncha ya nguo, tarafu thawb, ncha ya nguo, kuonesha kwamba kwa nini nakupiga, yaani mpaka nafanya hivi, mimi nimeghadhibika, nimekasirika. La dharba muntaqimin, si kichapo cha mwenye kulipiza kisasi, kwamba na maghadhabu yake na maghasira zake si kichapo hicho ambacho yukassiru al huvunja mfupa wa yukhriju dama au ikamwaga damu kipigo kikamwaga damu sio kipigo hicho alichopiga mwanamke kwa maana si kipigo cha kumtoa ngeo cha kumvimbisha cha kumvunja cha kumwaga damu ah, ah. kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن وككايد هاyo wachapeni barba ghaira mubarrih kichapo kisichoumiza ilivyokuja hadithi ya Amr ibn al-Ahwas na Jabir bin Abdullah mtume amehutubia maneno haya katika khutba yake alipofanya pale Arafa wapigeni wanawake hao lakini pigo gani ghaira mubarrih haifai kumpiga kipigo kibaya mke wako haifai wako wanaume wanapigana na wake zao mithili wanavyopigana na wanaume wenzao baadhi wakati mwanamke mwenyewe anasababisha kufanya jambo hilo maanake anasimama anataka kupigana na mume ngumi mwanamke narusha teke mwanamke na katika mazingira yale mabaya shetani anawasimamia likatokea lile ambalo kwamba halihimiliwi mwisho wake mkataza mtume swalla sallam kuwapiga vipigo vibaya watu ushahidi wa hadithi nyingine hadithi ya Abdullah bin Zam'a anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo la yajlidu ahadukum imra'atahu jalda al asimpige mmoja wenu mke wake kipigo cha kumpiga mtumwa thumma yujami'uha kisha akataka naye jimai fi akhir al-yawm usiku mpiga kipigo cha mtumwa alafu usiku anamtaka jimai na kwenye riwaya asimpige mmoja wenu mke wake darbal ama kipigo cha kumpiga kazi anasema wala yajuzu lahu an wajhaha mutlaqa na wala haitofaa kwa mwanamme kuupiga uso wa mkewe mutlaqa moja kwa moja kwa namna yoyote ile mutlaqa na hili si kwa mke tu bali mwanadamu mwenzako yeyote usiri kumpiga uso ni makosa watu wanafanya wanapigana ngumi mtu anaangalia uso mwenzake akamvimbisha uso na hapa unapata uharamu wa eh, mchezo wa ndondi haramu Islam na kumpiga mtu mwenzake ajiepushe na uso kwa sababu Allah ameumba Adam kwa sura yake haya anasema mtume sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu lahu an yadriba wajhaha mutlaqa na wala haifai kwake kupiga uso wake kwa namna yoyote fadharbu zawjati fi ghairi ma udhina fihi kumpiga mwanamke mahala pasipokuwa na idhni na ruhusa wa bighairi ma udhina fihi kumpiga mwanamke mahala ambapo kwamba hapana idhni dhulmun ni dhulma ni dhulma وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم na kwa hakika amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu man daraba sawtan dhulma yeyote ambaye atapiga kumpiga mwenzake kwa sauti sauti jeledi fimbo inatengenezwa kutoka na ngozi dhulma akampiga kwa dhulma au amempiga mtu huru au amempiga mtumwa kazi au kampiga mnyama kwa dhulma iqtussa minhu iqtussa minhu يوم القيامه atakwenda kulipiziwa kisasi siku ya kiyama na hili ikiwa kisasi hakijapatikana duniani lakini kama amelipizwa kisasi duniani خلاص jambo limekwisha lakini kama hakulipizwa kisasi duniani eh, na vyombo husika basi atakwenda kusimamishiwa kisasi siku ya kiyama. Kwa hata aliyempiga mkewe kwa dhulma, kama mkewe hakumsamehe duniani hapa, uktusa minhu yauma alqiyama, atakwenda kulipiziwa siku ya kiyama. Rawahu al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad wal-Bazzar, na amehasanisha isnadi yake al-Imamu al-Albani رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة على زوجها نعم سيما انتم صلى الله عليه وسلم أكبينيش حقي أنك إلي جوي ممواك ولا يضرب الوجه ولا أسل في جوصو كون حقياك هي كتب في جوصو حقياك حقي من أنك إلي جوي ya mume asimpige uso wake, asimharibu uso wake. Kama hana kazi na yeye, basi huenda akapatikana mwingine ambaye kwamba atakuwa na kazi naye. Naona lugha zao wenyewe, anasema ukiona wewe wa nini, basi kuna mwingine anasema atanipata lini. Kwa usimharibie huyo mtu mwingine. Rawahu Ahmad, ameipokea Imam Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal hakim na amesahihisha isnadi yake hakim na amemwafiki katika hilo al-imam adh-dhahabi amemwafik al-hakim وقال تعالى na amesema Allah aliyetukuka katika Qur'an wallati takhafuna nushuzahunna na wale wanawake ambao mnachelea nyinyi nushuzahunna ujeuri wao katika kutokuwatii waume wao akawa mwanamke ana maasi mumewe kwa kauli kwa maana anampovukia na kumfanyia utovu wa adabu kwa kauli au anamtovukia kwa matendo huyu nashiza anatakiwa mwanamme amadadishe lil ashal fal ashal kwa njia ndogo kwenda kwenye njia kubwa kidogo kidogo unaanza ndogo na kwenda juu bil ashal fal ashal fa'iduhunna wapeni kupaza sauti mumeo wakati wa mazungumzo nashiza anamkodolea macho kwa ubaya kuna jicho mwanamke anamwangalia mume wake jicho la kijeuri nashiza kuna jicho mwanamke hatakiwi kumwangalia mume wake jicho hilo kumwangaliaje jicho la kijeuri jicho la kumtazama juu mpaka chini Allah faidhuhunna, wapeni waadhi. Kivipi? Kwa kuwabainishia hukumu za Allah katika taa za kuwatii waume na ubaya wa kumwasi mume. Wabainishieni hukumu za Allah na waraghibishieni mambo ya taa, wafanyeni targhibu katika mambo ya taa usomeeni zile hadithi ili mama alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akamuuliza una mume wewe akasema ndio ukoje kwa mume wako akamwambia najitahidi ile ya kibinadamu nayoweza najitahidi sifanye mapungufu kwa nayoweza mtume akamwambia undhuri aina anti minhu angalia kwa makini mwanamama ipoje nafasi yako kwake yeye inama huwa jannatuki wa naruki mumeo ndiyo pepo yako, mumeo ndiyo mto wako. tarhib katika taa ya mume na wafanyiwe tarhibu, wakhofishwe masala ya kwenda kinyume na waume zao na kuwaasi. Hayo ni mauidha wapewe, na kama tulivyosema yawekewe aya na hadithi wahduruhunna fil mawaji'i, na wahameni katika malazi hili linapokuwa la kwanza halija halija halijafua dafu halijaleta tija wahjuruhunna fil wa wadribuhunna na wapigeni wachapeni sasa sema kupiga maana teke ngumi kile wachapeni maana yake kubakora fimbo chembamba chembamba sehemu zenye nyama nyama ndio utakazopiga ama sehemu utamvunja mfupa hapana ushauriwi lakini kupiga na kumswaki wamefanya baadhi ya salaf kupiga kwa nchi ya kanga limefanywa na baadhi ya salaf wadribuhunna wachapeni wengine wakasema katika ilmu kuacha kuchapa ni bora zaidi kwa nini wanasema kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwapiga wake zake sio kwamba wakuwa wakimkorofisha tumeona kwamba aliwatenga mwezi mzima mwezi mzima analala peke yake alayhi salatu wasalam lakini hakuwa na haya ni maelezo ya mama yetu Aisha radhiallahu anha anasema ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wasallam shay'an qattu bi yadihi hajawahi kukipiga kitu chochote bwana mtume kwa mkono wake sallallahu alayhi wasallam wala mra'atan wala hajawahi kumchapa mwanamke yeyote wala khadiman wala mfanyakazi illa an yujahida fi sabilillah, isipokuwa akilifanya hilo basi kwenye jihadi huko fi sabilillah, sio nyumbani. Fa in ata'nakum, kama watakutiini katika hizi hatua za hizi adabu ambazo kwamba mnazisimamia juu yao, ikitokea wamewatii, wamerudi nyuma wanawake nashis, kaacha nushuzi zake asona adabu anakuwa na adabu sasa fa in ata'nakum kama watakutiini wakarudi na wakataraja fala tabghu alayhinna sabila msiwatake kwa ubaya kwa maana yameshapatikana yale mliokuwa mkiyahitajia basi achaneni na suala la kuwalaumu kwa mambo yaliyopita fala tabghu alayhinna sabila msiwatake kwa jingine msiwatafutie sababu tena nyingine msiwaseme kwa yaliyopita nyuma ikiwa tayari wameshatengemaa na kukaa katika mstari wa sawa kwani kuendelea kumkumbusha juu ya mabaya yaliyopita nyuma hili huleta shari wanasema ahlul ilm inna allaha kana aliyan kabira hakika allah ni ali hakika allah ni kabir tutakuja kuona huko katika maelezo ya Sheikh hapa aya hii ikiwa ule ujeuri au nushuz Nushuz imetokea imetokea katika upande wa mke. Hatua hizi zitafanya kazi. Ikiwa nushuz min qibali zawja zimetokea upande wa mke. Jeuri, kibri, inadi, inda alizokuwa nazo takhafuna nushuzahum zipite hatua hizi waadhi hijra adhan ama ikiwa nushuz wal i'rab zatoka kwa mume kuna kuna hukumu gani hapa nielewa vizuri hapa hapa tunamzungumzia nani mwanamke wanaume wamepewa maelekezo haya fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi baada wakati yanatokea haya kwa wanaume mume wa mmoja wenu, enyi wanawake, kawa ana tabia ya kumpuuzia tu mke wake, mwanamke anahisi kwamba huyu huenda akaniacha, huyu huko tunakoelekea, huyu hana mahaba tena mimi, ataniacha huyu. Mkachelea nushuzi za wanaume, enyi wanawake, nani mmepewa ufunguzi upi? au mwanamke akahisi kwamba mumewe hana tena raghba na yeye hana raghba ila kwa mara yaliyompata mwanamke huyo mwanamke yuko kitandani ana mwaka na nusu au si maradhi yaliyompata ule utu uzima wake ameshaanza ni kuwa mtu mzima mtu mzima mwanamke wangu ameshaanza kuzegazeeka sasa hivi au akawa anabadilika ule uzuri wake sasa unapotea alikuwa anampenda kwa uzuri sasa hivi haupo uso uliungua kwa jiko la gesi mathalan Allah wakingi wakina mama wa Kiislamu alipata ajali ameshonwa mwenye uso na manyuzi nyuzi ana alama maalama anaona mtu mm, huyu mume huyu kwa tunapoelekea huyu huyu ataniacha ikitokea hali hii hakuna ubaya kwa mwanamke akapatana na mumewe akapatana na mumewe juu ya kujishusha kutoka katika baadhi ya haki zake ima matumizi Bwana, mimi matumizi usinipe tena matumizi sasa hivi, taangalia tu masuala nyumbani, ibaki tu ni mke wako. Suala la matumizi ni mume wangu, kaongeze mke mwingine huo, mtabaki ni mke wako. Siku umenihitajia siku kadhaa. Hana ubaya mwanamke kupatana na mume wake, yakitokea mazingira kama haya, akatanazali akaachia haki zake zote au baadhi ya haki zake kama vile nafaka, matumizi au kiswa au mavazi kwamba mimi utaniangalia tuko chakula masuala mavazi basi au kilimo chake au mabit au malazi na makazi na mume naye hakuna ubaya kwa Kiislamu kulikubali hilo kwa mkabili wa kwamba yeye ataendelea kuishi naye kwa wema kwa kadri ya uwezekano Allah anasema katika sura An-Nisa 128 Anasema wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khayr wa uhdirat al-anfus ash-shuh وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة na kama itatokea mwanamke yoyote yule khafat min ba'daha nushuzan au i'rada aya 128 ya sura an-nisa akachelea mwanamke huyo min ba'liha kutoka kwa mumewe nushuza irtifa mume anakuwa ashiki mume anakuwa mkali mkali ana mapungufu mapungufu mara asimamii mambo yake hamwelewi elewi nushuza hiyo au iradha fursa kuzungumza naye suala la kumwingizia furaha mkewe ni kinyume na alivyozoea kutoka kwake tangu mwanzo fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha hakuna ubaya kwa wawili hao mke na mume an yusliha bainahuma sulha wapitishe makubaliano baina yao watakayoafikiana juu yake. Lengo ni nini? Kuchunga mafungamano yao ya kindoa na kutaka kuendelea kwake na kubakia kwake, na hilo ni kwa kuacha mwanamke baadhi ya haki zake ili amridhishe mumewe. Wasulhu khair, na mapatano na makubaliano na maafikiano watakaoyafanya hawa wanandoa wawili ni bora kuliko mfarakano Allah anasema wasulhu khair sulhu ni khairi baina ya wanandoa hawa wawili kuliko wao kufarakana isipokuwa wanasema ahlulilm ikiwa hata ile sulhu yenyewe kuendewa haiwezekani hapa sasa kuachana ni bora kwa nini sababu kama wataachana Allah amesema kwenye aya nyingine wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wakiachana kila mmoja Allah atamfadhilisha katika fadhila zake katika uwezo wake na nafasi yake huyu ataoa huko huyu ataolewa huko ila atasahau na huyu atasahau wa yatafarraqa kama watafarikiana yughni Allahu kullam min sa'ati kila mmoja atampa kwa mujibu wa saa na wasaa wake kutoka mwanamke kwenye ndoa hiyo ataolewa kwingine atasahau madhila ya ndoa yake ya mwanzo nasema alhamdulillah bwana nimechelewa nimekuja na huyo naye atapewa mwingine atasema alhamdulillah yule anawake na huyo ana wake mambo yanakwenda hivyo wasulhu khair lakini sulhu ni khairi تبتلاك سنزوري وأحضرت الأنفس الشر الإمام السعدي رحمة الله عليه وأنا سمع نزل يوم نفسي على الشح أحضرت الأنفس الشح زي يوم نفس هناك الشح وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان bakhili, zimeungwa nafsi kupenda, zina uchu, yani na kila nafsi inapenda ibaki na kile chake istoe Nafsi zimeungwa hivyo hivyo. Allah amesema hili, anawanasihi mjitahidi kuondoa hiyo tabia kutoka katika nafsi zenu. na badala yake muweke ile tabia ya samaha ah maana yake ni badhlu alhaq alladhi alayhi kutoa haki zilizo juu yako na kukinai na haki zitakazokubakia